Pirmoji Samuelio knyga, 19 skyrius. Saulius kalbėjo savo sūnui Jehonatanai ir visiems tarnams, kad jie nužudytų Dovidą. Bet Sauliaus sūnus Jehonatanas labai mėgo Dovidą. Jehonatanas perspėjo Dovidą. Mano tėvas Saulius ketina tave nužudyti Todėl saugokis ir būk pasislėpęs iki ryto. Aš išėjęs stovėsiu šalia savo tėvo lauke ir kalbėsiu su tėvu apie tave. Ką sužinosiu, tau pranešiu. Jehonatanas kalbėjo gerą apie Dovydą savo tėvui Sauliui. Karaliau, nenusikalsk prieš savo tarną Dovydą, nes jis nenusikalto tau, ir jo darbai tau buvo labai naudingi. Jis statė į pavojų savo gyvybę, kovodamas su Filistinu ir per jį viešpats suteikė didelį išgelbėjimą Izraeliui. Tu matei tai ir džiaugiaisi. Kodėl dabar nori nusidėti prieš nekaltą kraują ir be priežasties nužudyti Dovydą? Saulius paklausė Jehonatano, ir prisiekė, kaip viešpats gyvas, jis nebus nužudytas. Tada Jehonatanas, pasišaukęs Dovydą ir jam viską papasakojęs, atvedė jį pas Saulių. Dovydas buvo Sauliaus akivaizdoje, kaip anksčiau. Vėl kilo karas. Dovydas išėjęs kariavo su filistinais ir daug jų nužudė, ir jie bėgo nuo jo. Pikta dvasia iš viešpaties apėmė Saulių ir jis sėdėjo namuose, laikydamas jėti rankoje, o Dovidas skambino arfą. Saulius norėjo prismeigti jėtimi Dovidą prie sienos, bet jis išsisuko ir jėtis įsmigo į sieną. Dovidas išsigelbėjęs pabėgo tą pačią naktį Saulius siuntė vyrus būdėti prie Dovido namų ir rytą jį nužudyti. Bet jo žmona Mikalė pranešė Dovidui, jei šią naktį neišgelbėsi savo gyvybės, rytoj būsi nužudytas. Mikalė nuleido Dovidą pro langą. Taip jis pabėgo ir išsigelbėjo. Po to Mikalė paėmė statulą, paguldė į lovą Jos galvą apviniojo oškos kailiu ir viską apklojo apsaustu. Kai Saulis atsiuntė vyrus Dovydą suimti, Mikalė tarė, jis serga. Saulis vėl siuntė vyrus pas Dovydą ir įsakė, atgabenkite jį pas mane su lova, kad galėčiau jį nužudyti. Pasiuntiniai nuėję rado lovoje statulą, apviniota oškos kailiu. Tada Saulius tarė Mikaliai, kodėl mane apgavai ir leidai mano priešui pabėgti. Mikalė atsakė Sauliui, jis sakė man, išleisk mane, kad nereikėtų tavęs nužudyti. Dovidas pabėgo ir išsigelbėjo, jis nuvyko pas Samuelį į Ramą ir papasakojo viską, ką Saulius jam padarė. Po to jis ir Samuelis išėjo ir apsigyveno Najote. Sauliai buvo pranešta, kad Dovydas yra Najote, Ramoje. Jis siuntė vyrus suimti Dovydą. Kai jie pamatė pranašaujančių pranašų būrį, ir Samuelį, stovintį jų priekyje, Dievo dvasia nužengė ant pasiuntinių ir jie taip pat pranašavo. Tai sužinojęs Saulius pasiuntė kitus pasiuntinius, bet ir tie pradėjo pranašauti. Ir Saulius pasiuntė vyrus trečią kartą, ir jie taip pat pranašavo. Tada Saulius pats ėjo į Ramą ir atėjęs prie didžiojo šulinio Sechuve paklausė, kur yra Samuelis ir Dovidas. Jam atsakė, jie yra Najote, Ramoje. Jis ėjo iš ten į Ramos Najotą. Dievo dvasia nužengė ant jo ir jis pranašavo visą kelią iki Ramos Najoto. Nusivilkęs drabužius, jis pranašavo Samuelio akivaizdoje ir gulėjo neapsirengęs visą tą dieną ir naktį. Todėl yra sakoma, ar ir Saulius tarp pranašų